بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد چهل دومین درس دروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف امام ترمزي رحمه الله واسكن فسيح جناته پنجاه و یکمین باب باب ما جاء فی اسماء رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در اسمهای رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده اسمهای رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط علم نیست که مثلا دلالت داشته باشه بگیم مثلا این کوه دماوند بعد دماوند معنی برای خودش نداشته باشه یا بگیم زاگرس یا بگیم البرز شما بخواد برید فارسی امروز رو بگردید شاید معنی براش پیدا نکنید علمه زاگرس البرز حالا شاید معنا داشته باشه ولی وجه تسمیهش لازم بر این نیست که چی معنادار کار ولی خب اسمها از علمه ولی اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم نه معنا داره دلالت داره 366 حديث امام الترمذي رحمه الله ميقياد حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب قال الزهري والعاقب الذي ليس بعده نبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن نبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه جبير بن مطعم رضي الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم ان لی اسماء من اسمایی دارم الله بر رسول الله صلی الله علیه و اسمهایی گذاشته از جمله اون اسمها محمد وجه تسمیهش هم حکمت درش است رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که دید که مشرکین میخوان دشنام بدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله لعنت بکنه مزمم الله نمیدونه فلان کنه مزمم مزمم اینطوره مزمم اینطوریه بعد رسول الله صلی الله علیه و میکنه میگه الا ترون او الا تعجبون کیف یصرف الله عني شتم قریش ولعنهم میگه تعجب نمیکنید شما چطور الله جل و علا فحش و دشنام قریش و لعن نفرینشون رو از من دور میکنه میگه یشتمون مذمما دشنام میدم به مذمم و یلعنون مذمما لعنت میکنم به مزمم و انا محمد من محمدم الله لعنت بکنه مذمم خب من که مزمم من محمدم انا محمد رسول الله صلی الله علیه و محمده محمد از حمد میاد کسی که محموده از اون کسی که مستحق حمد و ستایشه از اون کسی که تمجید میشه به خاطر اخلاقش به خاطر رفتارش انا محمد و انا احمد رسول الله هم علیه الصلاه و السلام احمده ابن قیم البته ابیاتی داره حتی در مورد همون حدیثی که گفتم میگه ابن قیم هم یشتمون مذمما و محمد عن شتمهم فی معزل و صیانی صان الاله محمدا عن شتمهم فی اللفظ والمعنى هما صنوانی مشرکین دشنام میدن به مذمم و من میگه محمدم رسول الله صلی الله علیه و سلم الله جل و علا مسئول گذاشته محمد الله رسول الله را صلی الله علیه و سلم از هر گونه بدگویی از طرف مشرکین انا محمد و انا احمد رسول الله صلی الله علیه و محمده گفتیم شخص سدودنی بود مورد ستایش قریش بود وقتی که حجر اسود خواستن بذارن فقط جاء الامین به عنوان امین صادق اینا میشناختنش شخص محمودی بود دامیران ها یعنی ستایش میشد به خوبی یاد میشد گفت رسول الله صلی الله علیه و من محمدم و من احمدم احمد احمد مثل افضل احمد به نسبت الله جل و علا هیچ کس مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم حمد و ستایش الله را به جا احمد الناس الی الله یعنی بیشترین کسی که حمد الله را به جا آورده و حق حمد را به جا آورده نسبت به الله جل و علا کیه رسول الله صلی الله علیه و سلم نهایت حمد الله رو داشت همچی حمد الله جل علا به خوبی الله را دیدن الله را ستودن با اون اسکار با اون نماز با اون عبادت با اون پرهیزگاری با اون تقوا اینا حمد نهایت حمد الله رو داشت با سپاسش با انجام ندادن گناه و معصیتش شما احمدتر از رسول الله صلی الله علیه و ندارید یعنی با تر نسبت به الله جل و علا ندارید کسی مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین در حدیث شفاعت داریم زمانی که میرن پیش آدم در سرزمین محشر برای شفاعت که حساب و کتاب بشن آدم میگه من اولین گناه مرتکب شدم بعد میگه بره پیش نوح میگه چیزی خواستم که نباید بخواهم تا ابراهیم و بعد موسی و بعد عیسی عیسی میگه بره پیش رسول الله علیه و السلام خب رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا میره به خاطر اینکه به درگاه الهی شفاعت بکنه میگه الله جل و علا اونجا به من الهام میکنه به من یاد میده از محامد خودش از اون چیزی که الله را وصف بکنم با حمد و ستایش و به نیکی و خوبی اونجا در اون مقام جلو خلق الله جل و الله را با آن بستایم به خواستم رو اونجا بگم به الله جل و علا به درگاهش انا محمد و انا احمد چنانچه احمدم در کتاب های پیشینم اومده بشارت دادن پیغمبران پیشین به رسول الله علیه و سلم و انا الماحی الذي يمحو الله بی الكفر من ماحیم ماحی کسی که محمی کنه کفر اومده برای مبارزه با کفر اومده با کفر و شرک بجنگه و انا الماحی الذي يمحو الله بی الكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم از اوصاف من از اسمهای من ماحیه که دلالت بر محو میده محو کفر و شرک بر روی زمین رسول الله الله علیه و اومده از مکه مشركين هم محو میکنه کفار از اونجا محو میکنه رسول الله صلی الله علیه و برای مبارزه با کفر محو کفر و شرک و انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمیه آره، در بعض از نسخه آمده قدمی ولی خب در اصل قدمی هست یعنی دو تا پاهاش قدمی من کسی هم که به پشتر من مردم حش میشن یعنی رسول الله صلی الله حش میشه و بعد مردم حش میشن و رسول الله صلی الله علیه میره بر سر اون منبری که براش گذاشته میشه روی حوزش میسته و بعد اون کسانی که بعد از رسول الله صلی الله علیه از امت محمد حش شدن با اجازه رسول الله صلی الله علیه و وارد حوزش میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند انا سید ولد آدم یوم القیامه رسول الله صلی الله علیه و میگه من سرور فرزندان آدمم روز قیامت و اول من ينشق عنه القبر اولین کسی که قبرش شکفته میشه باز میشه از زیر قبر بیرون میاد و اول شافع و اول مشفع اولین کسی که شفاعت میکنه و مشفع هست اونجا این فضیلت رسول الله علیه و سلم هست اولین پس کسی که حش میشه در سرزمین محشر رسول الله صلی الله علیه و سلم که بس از اون دیگران حش میشن و انا العاقب انا العاقب که زهری بعد میاد در تفسیر عاقب میگه الذي ليس بعده نبی عاقبه، اصل عاقب حالا نه اون عاقب فارسی خودمونه منم پس از اون پیغمبران اومدم بعد از من دیگه پیغمبری نیست عاقبه الذي ليس بعده نبی دیگه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبری نیست پس از همه پیغمبران دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث میشه به عنوان خاتم النبیین و قد سماه الله رؤوفا رحیما که اینجا نیومده تو ترمذی نیورده ولی خب در بعض از روایت اومده از گفته زهری البته و قد سماه الله رؤوفا رحیما استناد به همون آیه قرآن فرمودی الله جل و علا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم بالمؤمنين رؤوف رحیم پیغمبری اومده که رؤوف رحیم نسبت مؤمنین وقد سماه الله رؤوفا رحیما این جمله آخری کلا کلام زهری است که مدرج در حدیث 367 مين حديث 367 مين حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم سيسان شاسها الشميل حديث ما الترمذي رحمه الله بقيت حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا نضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبمعناه ان حديث حسن دو تا طریق اینجا یاد میکنه امام بعد امام الترمذي هم خودش میگه هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه بمعنى الحديث قابلية البته بعضی الفاظ در این حدیث اومده که در حدیث قبلی نیومده رسول الله علیه و السلام چنین فرمودن چنانچه حذیفه رضی الله عنه میگه که دیدم در بعضی از کوچه های مدینه بعد میگفت که رسول الله صلی الله علیه و چنین میفرمودن انا محمد گفتیم معنی محمد و انا احمد و انا نبی الرحمه رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین الله جل و علا هم رحمت برای عالمیان قرار داده هم برای مؤمنین هم چنانچه در آیه قبلی داشتیم لقد رسول من انفسكم عزیز عليهم بالمؤمنین رؤوف رحیم هم رحم خاصی داره نسبت مؤمنین هم اینکه رحمت برای تمامی عالمیان رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد در بحر زمانی که شرک و کفر همه جا گرفته بود باید مثل زمان نوح که کل قوم نوح نابود شدن الا عدد اندکی باید همه نابود می شدن ولی که رسول الله صلی الله علیه و با مبعوث شدنش سبب شد که خلق الله جل و علا از هلاک و نابودی نجات پیدا بکنن پیغمبر رحمت رحمت برای انسش رحمت برای جنش رحمت برای حیوانش که من قبلا مثال ها زدم یاد داده به امت یاد داده به مردم چطور زب بکنن چطور تیزش نکنن جلو برای گوسفندی شطوری که دارن سر میزنن رحم و یاد داد رحم به بچه با بوسیدنش بعد حق حقوق همسر حق حقوق بچه بحث ارحام بحث یتیم مسکین فقیر زکات صدقه اینا نه رحمته نه رحمته در جنگ زنی کشته نشه پیر زنی کشته نشه بچه کشته نشه و الی آخر اینا هم رحمته برخلاف اون وحشی ها از اون عرب جاهلیتی که رحم میکردن به دختر زنده بگور گور میکردن رسول الله صلی رحمت بود برای عرب دورانی که دخترانشون زنده به گور میکردن رحمت بود گفتم برای جن و انس و حیوانش برای همه رحمت بود و رحمت برای ماها که سبب بخشش گناهامون میشه زمانی که ازش پیروی میکنیم قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله با اتباعش الله ما رو دوست میداره يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم گناهان ما هم ببخشه اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت پیروی از رسول الله صلی الله علیه و شأنت بالا میره الله تعالی دوست میداره پیغمبر رحمت رحمت برای ما و نبی التوبه بعثه صلی الله علیه و سلم دعوت الناس الى التوبه نبی توبه است اومده مردم دعوت بده به توبه همون توبه که آدم علیه السلام سبب نجاتش میشه سبب میشه که الله جل و علا مثل ابلیس توبیخش نکنه فتلقى آدم ربی کلمات فتاب علیه الله هم توبه آدم رو و حوا را میپذیره رسول الله صلی الله علیه و سلم تا بندگان توبه بکنن به درگاه الهی و انا المقفى المقفى او المقفی اسم فاعله حالا به دو تا معنا میتونه داشته باشه هم به معنای اسم فاعلش اگر بخوام بگیریم هم اسم مفعولش اگر بخوام اسم فاعلش بخوام بگیریم که رسول الله علیه و سلم مقفی هست آثار انبیای پیشین خودش اومده در پیروی از پیغمبران ما قبل خودش اومده از راه اونها منش اونها پیروی بکنه و به ما یاد بده که چگونه از اونها پیروی بکنیم و دستور الله هم در قرآن همینه به رسول الله صلی الله علیه و که الذين هدى الله پیغمبران پیشین هدایت شدن فبهداه مقتده این اقتدا هست این قفیه پشت سر اونها جای پای اونها راه رفتن حرکت کردن منش راه اونها داشتن در پی اونها راه رفتن اما اگر به معنی اسم مفعول بگیریم که در پی اون پیغمبران در امتداد پیغمبری پیغمبران این پیغمبرم محمد مصطفی صلی برگزیده شده همونطور کنها برگزیده شده رسول الله صلی الله علیه و برگزیده شده است مثل اون پیغمبران پیشینی که برگزیده شدن مثل فرمودی الله جل و علا ثم قفینا علی آثارهم برسولنا قفینا یعنی در پی اون پیغمبران پیغمبران دیگر را فرستادیم و ان المقفى خب حالا چه منظوری میتونه داشته باشه از این دو تا معنی که گفتیم هر دو تا معنا رو میتونه داشته باشه ان المقفى اول المقفی این که رسول الله علیه الصلاه و السلام رهرو راه پیغمبران پیشین بوده بدون شک و دستور الله جل و علا اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده اقتده اقتدا کن پیغمبران پیش خودت و اقتدا در توحید در اصل شریعت ها نه در فروع شریعت در اصل دین چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان الانبیاء اخوه علات اخوه علات یعنی در روایت اولاد علات امهاتهم شتا و دینهم واحد علات برادران از پدران مادرانشون مختلفه بلی پدرشون یکیه یعنی چی یعنی اصل دینشون یکیه اخوت و علات اصل دینشون همه دعوت به توحیدیه لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت همه دعوت به توحید و یکتاپرستی دادن امهاتهم شتا یعنی شریعتشون مختلفه اصول عبادتشون نوع اطاعتشون روز گرفتنشون نماز خوندنشون متفاوته بس رسول الله صلی الله علیه وسلم در پی پیغمبران پیشین اومده از لحاظ دعوت به سوی توحید و مقفه هست به منظور دیگر هم این که مقتدای ما هست یعنی کسی که بهش اقتدا میکنیم کسی که بهش اقتدا میشه کسی که ازش پیروی میشه رسول الله صلی الله علیه و مقفا هست که اتباعش ملزم به پیروی ازش هستن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني باید پیروی بکنیم از رسول الله علیه و سلم به دستور الله جل و علا انا نبی الرحمه و نبی التوبه و انا المقفى و انا الحاشر و هل الحاشر داشتیم حدیث قبلی دیگه کسی که در پی او دیگر مخلوقات دیگر بندگان الله جل و علا در سرزمین محشر حش میشن و نبی الملاحم ملحمه جنگه پیغمبر جنگم با دشمنان الله جل و علا با مشرکین قبل از رسول الله علیه و السلام شماره کمی از پیغمبران بودن که اجازه جنگ داشتن مثل سلیمان یا داوود یا طالوت ولی موسا و نوح و ابراهیم اینها دستور به جنگ خوستن با شمشیر و با لشکر و ارتش و دستور به این داده نشده بودن از طرف الله جل و علا پس رسول الله علیه و السلام پیغمبر جنگ جنگ با معاندین با ملحدین با کفار و مشرکین این خلاصه احادیثی است که اومده در باب اسمای رسول الله علیه و بدون غلوف کردن بدون غلوف چرا گفتم با قید بدون غلوف چون میبینیم مثلا تو بعض از کتاب ها صفات الهی را به رسول الله صلی الله نسبت دادن از غلوفشون انت الودود و انت الرحیم و انت نور و غلوف این چیزایی که ثابته بر سر چشم اما اون چیزای من در آوردی دیگه ما نیازمندش نیستیم و این قدری که رسول الله صلی به ما بیان کردن از اسمایی که دلالت ها دارن در اون معنایی که بهمون یاد کردن کافیه برای ما پنجاه و دومین باب باب ما جاء في عیش النبی صلی الله عليه و سلم اون چیزی که در مورد خوراکی های رسول الله علیه و سلم اومده قبلا داشتیم و اینجا دوباره اومورد یکی دو تا حدیث فقط تکراری اینجا ما بقی حدیثی از جدید که خواهیم خوند اون چیزی که در مورد آب و غذا و نوشیدنی ها و خوراکی های رسول الله علیه و سلم اومده چی میخوردن چی میدن؟ اون چیزی که میدونیم رسول الله صلی الله علیه و اهل دنیا یعنی بخور نبودن اهل اینکه هم مغمش غذا خوردن و اینا باشه نبود رسول الله علیه و سلم غذاهاش خیلی ساده مثل خرما یا مثل نانی نهایتی از جو بود اما احادیثی که اینجا امام ترمذی رحمه الله در این باب میاره 369 حديث امام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه حدیث صحیح قبلا داشتیم حدیث نعمان بن بشیر رضی الله عنه میگه شما خوراکی و نوشیدنی دل بخواه خودتون ندارید هرچی دلتون بخواد الان انواع نوشیدنی و غذا میگه دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم غذایی نداشت جز نوع ردی نوع غیر مرغوب از خرما خرمایی که مردم دور میریزن رسول الله صلی الله علیه و سلم غذاش از اون خرماها بود خرمای غیر مرغوب از اونم پیدا نمیکرد که شکمشو باش سیر بکنه ما یملا و بطنه رسول الله صلی الله علیه و سلم همون خرمای خشکم پیدا نمیکرد که شکمشو باهاش سیر بکنه ولی شما انواع غذا دارید الان دارید میخورید قدر خودمون رو بدونیم اگر اون موقع انواع غذا میگه که این عمر بن بشیر داره به تابعی میگه رضی الله عنه اگر غذای امروزی رو میدید که مون سیر نمیشن یه روز پیتزا و یه روز نمیدونم انواع ساندویچ براشون میارن بازم خسته میشن ولی با این وجود چی خسته میشن سیر میشن بچه های امروزی اینطوری هم ترمیدی رحمه الله میاره از باب اینکه تواضع رو یاد بگیریم و تواضع رو بچه هامون یاد بدیم این حس دنیا دوستی رو از دلشون ببریم نه که یادشون بدیم ما خودمون شکمون بعد بچه های هم که دست با هم تربیت میشن بزرگ میشن هم شکمون مثل خودمون مثل پدرشون دیگه یاد میگیرن پدر وقتی که افتاده در فسفودی ها امروز این فسفودی این میل میکنه و فردا دلش این میخواد پس فردا این دلش این میخواد خب بچه با کی میره بعد میگه نه بچه هم سیر نمیشن بچه هم فلانه خب خودت یادشون دادی مقصر خودی از این احادیث باید درس گرفت زندگی رو باید ساده کرد بعضی از تنوعات تکالیفه دودش بعدها انسان تو چشش میره زمانی که هزینه های زندگی برش هنگفت میشه کمرش کم میشه 370 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله يقول حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء حديث هي در بخاری مسلم این حدیث این ناچیزی و بیارزشی دنیاست نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه اون عایشه یاد میکنه میگه ما خانواده رسول الله علیه و آل محمد یعنی ما همسران رسول الله صلی الله با خودش نمکت و شهرن یک ماه میرفت من از سوق منار. آتش رو تو خونه به پا نمیکردیم آل محمد ها نه تا زن با خود رسول الله علیه و آتش تو خونه به پا نمیکردیم و برپا نمیکردیم نمیسوزوندیم هیزومی که باهاش دیگ قابلمه بذاریم پخت و پزی داشته باشیم چی بود غذامون ان هو الا التمر والما خرما با آب میخوردیم خرما و آب سادگی عیشه سادگی زندگیه ساده زیستیه چون هدف عبودیت بندگی الله جل و علا هست وقتی که انسان وقت خودش رو بخواد بده به خوراک و شکم و از اصلش غافل میشه از چیز دیگه است برای چیز دیگه باید هزینه بکنی به وضو گرفتن و به آماده شدن برای نماز و طاعت و نشستن پای کتاب و درس و قرآن باید بچه همون این ازمون یاد بگیرن طرف ازدواج کرده انگار که برای خودش سرآشپزی گرفته تو خونه بعد داد و بیداد میکنه خانم هم آشپزی بلد نیست انگار که زن گرفته کلفتی تو خونه که براش آشپزی بکنه درسته خدمت شوهر واجبه بر زن ولی که تو از اصلت غافل نشو تو برای شکمت ازدواج نکردی تو برای ستر خودت برای عفت خودت برای که نصف ایمان تو کامل بشه ازدواج کردی عیب از دختر مردم نتراش عیب در تو هست که تو شکمویی مردم که دیگه مکلف شکم تو نیستن که این از باب نصیحت میگن از باب توصیه میگم بعضی از مشکلات امروزی دار که هیچ مشکلی تو زندگی نیست دیگه مشکلشون با خانمشون سر چی سر سفره و غذا پختن این مراجعه میشه به ما طرف اومده زنش رو طلاق بده میگه خانمم بلد نیست پخت و پز بلد نیست نمیتونه غذا درست کنه نمیتونه غذا درست بکنه قرار بر این نیست که رستوران برات باز بکنه تو خونه که هرچی میل داری برات درست بکنه و بپزه دوست داری یادش بده وقت بذار براش الان که دیگه کلاس آشپزی هم پر شده ببرش کلاسی درسی جایی یاد بگیره برات غذا بپزه ولی این دلیل نشد تو که تنوع طلبی دلیل نشد که از دختر مردم عیب بگیری که آقا عیب بذاری آشپزی بلد نیست تو شکموی مشکل از تو هست مشکل از دختر مردم نیست میگه تو تو زمانی که میبستم برات میگه اونجا شرط کردی که این دختر باید آشپزی بلد باشه باید آبگوش برام درست بکنه قید شده مگه اونجا که میخوای فسخ عقد بکنی الان میخوای عیب بتراشی ازش اینا رو در خودمون درمان بکنیم تصحیحش بکنیم چون انسان وقتی که از هدفش غافل میشه دیگه میچسبه به اینور اونور میخواد از یه جای عیب در بیاره 371 حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين حديث زيفه امام الترمذي رحمه الله اشاره میکنه به ضعف قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه الآخر حديث زيفة إلا تزاف الشام سياره هست سيار بن حاتم العنزي صدوقه وهو مش زيادة و رواتاش خیلی نکارت درش هست أبو ابو طلحه میگه که ما روز شکایت کردیم برسول الله صلى الله عليه و سلم اومدیم شکممون بالا دیدن رسول الله صلی الله هر کدوم از ما یک سنگی به شکمش بسته حالا گفتن که بخاطر اینکه سنگ میشه کمر خم نشه جلو خمیدگی کمر بگیره از گرسنگی و بعضی گفتن نه یه سنگ خاصی سفیدی خنک میکنه شکمو زمانی که گرست نمیشه انسان سبب میشه که انسان احساس گرسنگی نکنه و الاخر از فواید این سنگ بعد رسول الله صلی الله علیه و زمانی که که اونا سنگ بستن شکم خودشو بالا میزنه نگاه کنید من دو تا سنگ بستم ولی خب حدیث ضعیفه ولی خب حدیث دیگری داریم در همین معنا در جنگ خندق پیش میاد در صحیح بخاری حدیث جابر رضی الله عنه میگه ان یوم الخندق نحفر داشتیم میکنیم خندق میکندن در جنگ خندق فعرضت کدیه شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية کدیه اومدن گفتن اینجا تخت سنگ بزرقية کسی نمیتونه بشکنه خوردش بكونا سفت خيري هذه كدية عرضت في الخندق دعنا مباسة الخندق إن سانج سنگه از جلو فقال انا نازل سب کنید من میام پایین رسول الله رفتن پایین از اون خندق ثم قامه و بطنه معصوب به حجر زمانی که رفتن پایین خب ظاهرا پریدن که بعد بلند شدن داخل اون خندق دیدن اون لحظه که رسول الله بلند میشه شکم خودش را با کمربندی که زیرش سنگ بود بسته بود رسول الله علیه و سلم از گرسنگی میگه ولا بتنا ثلاثه ایام لا نذوق ذواقا میگه سه چوانه روز اونجا ما چیزی نداشتیم نه از نوشیدنی نه از خوراکی که مزش بکنیم به مذاقمون بیاد که مزش بکنیم سه شبانه چیزی نداشتیم بخاطر همین اینجا یاد میکنه جابر رضی الله عنه زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله وارد خندق شدن دیدیم که شکمش را رسول الله صلی الله علیه و با سنگی بسته بود سيسد أفتوى دومين حديث الإمام الترمذي رحمه الله مبيات حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه في أحد فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجه تا آخر حدیث حدیث صحیحه ولی خب الان شرحش توضیحش شروع میکنیم چون بخوام بخونم دیگه طول میگشه قسمت به قسمت میخونم و بعد معناشو میگم ابو هريره رضی الله عنه غفر الله له و امه میگوید روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم از خونه میان بیرون از منزل یک ساعتی یک وقتی لا یخرج فیها در اون وقت هم خارج نمیشدن از خونه بیرون نمیمدن ولا یلقاه فیها احد یعنی در اون وقت کسی هم توقع نداشت که رسول الله صلی الله علیه وسلم ببینه یک وقتی که بیرون اومدن از خونه را ظهر بوده شب بوده الله اعلم یعنی اینجا یاد نشده میگه او ابوبکر اومده بیرون جلو روش کی میبینه ابوبکر صدیق بعد الله ظهر رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع میکنه میگه ما جابک یا ابوبکر تو این وقت چرا بیرون اومدی انگار وسط ظهر یا شبه تو چرا بیرون اومدی قال خرجت القى رسول الله صلی الله علیه و فی وجهه اومدم بیرون که پیغمبر الله را ببینم چشم به چهرهش بیفته دلم خوش بشه شاد بشه با دیدن رسول الله صلی الله علیه و دلم شاد بشه القى رسول الله صلی الله علیه و فی وجه. نگاه چهرهش بکنم نگاه به چهرهش غم دنیا خستگی دنیا گرسنگی همه را از بین میبره چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم دوستش داره محبتش داره اما این چنینه ما کسی که دوست داریم زمانی که میبینیم در خونمون میزنه تو غم تو دلتنگی چرا توصیه شده تو تسلیت مثلا شخص بره و چرا پاداش گذاشته به خاطر همین دیگه جامعه سبز را بر کسی که بخواد بره تسلیت به کسی بگه برای اینکه اون چهره بشوش خصوصا اون لبخند تو چهرهشه اون کسی که اهل ایمانه خصوصا زحمتی که براشون کشیدی در خونشون که رفتی بعضی خوشحال میشن برخلاف بعضی دیگر بعضی دیگر سایشون سنگینه از بس که پرتوقعن از بس که دنبال چشمشون به مال مردمه و حسادت میکنن که مردم ازشون بیزارن ولی مؤمنی نه مؤمنی سایش سبکه چرا چون خیرخواه برادرشونن چون میرم به خاطر خیرخواهی چون میرم برای تسلیت دلداری تسلیت یعنی دلداری نه دلگیری بعضیا میان دلتو بگیرن سفت فشارش بدن محکم خودت که دلتنگی دلتنگی هم رو دلت بذارن کل غم و زندگیشو میخوام بیان رو دوش تو بذارن نه بعضیا نه حلیم و بردبارن بار تو هم میخوام بردن رو دوش خودشون زن و بچه و زندگیشون ول میکنن به خاطر تو از زندگی خودش میزنه از وقت خودش از کار کاسبیش به خاطر تو غم تو غمشه این ایمانه این مؤمنیه و این چیز رو قشنگ میبینیم در زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب یارانش خب ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه اومدم چشم بیفته تو چشم رسول الله صلی الله علیه و آله چهرهشو ببینم و سلام بهش بکنم و تسلیم علیه سلام بفرستم برش خب تازه به هم رسیدن میگه فلم یلبث ان انجا عمر رضی الله عنه چیزی نکشید عمر بن خطاب پیداش میشه رضی الله عنه فقال ما جاء بك عمر عمر این وقت چی تو رو بیرون آورده چرا الان بیرونی الان اومدی چیکار بکنی اینجا چه کار میکنی چه خبره یعنی تو پیدا شده چی شده قال الجوع یا رسول الله من گرسنمه هر تا گرسنه هر ستا گرسنن ولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق نمیخوان ابرازش بکنن عمر بن خطاب جری هست ابرازش بکنن گرسنن قال صلی الله علیه و سلم وانا قد وجدت بعد ذلك منم دور ولی زیاد گرسنه نیستم گرسنه هستم ولی زیاد نیستم تواضعشه رسول الله علیه و سلم خب بگم بگه منم مثل تو گرسنه یعنی خیلی نم یعنی چی خب دل میسوزونم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم گرسنه باشه چیزی نداشته باشه این از رفق به اصحابش صلی الله علیه و سلم انا قد وجدت بعد ذلک یعنی کمی گرسنم گرسنگی هم دارم من یک گرسنگی بگینگی گرسنه هستم فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم سنفري وهم با هم رفتن طرف کس کرمای انصار یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو الهيثم ابن التيهان الانصاری معروف بود و كان رجلا كثير النخل والشاه هم حیوان زیاد داشت هم باغ و بستان و مزرعه زیاد داشت از نخلستان های تو مدینه انصاری بود ولم یکن له خدم خدمتگذاری برده هم خادمی نداشت خونه براش کار بکنه حالا چرا چه ربطی داره خب گرسنه رفتم مهمونی خب چرا الان وسط این حرف بحث خدم اومده الان میاد آخر جواب آخر میگیریم هیچ لفظی در حدیث بدون اعتبار و عبرت نیست یک درسی هست که باید بگیریم و صحابی هم از باب عبرت برامون میاره این مسائل رو مطرح میکنه ولم یکن له خدم فلم یجدو حالا اومدن خونهش نیست الهیثم نیست سه نفر گرسنه در زدن خانمش هست ولی خود الهیثم نیست فقالوا لامراته به زنش گفتن اینم هر زنی نیست کریم زنش هم کریم مثل سخاوتمند مثل شوهرش رفتن پیش یک کسی که میدونه خوشحال میشه که پیغمبر الله در خونش رو زده رسول الله صلی الله علیه و گفتم وجودش لبخندش دیدنش برای اصحابش ارزش داشت قیمت داشت بار از دوششون بر می دلداری بود خودش اصلا وجودش رحمت بود برخلاف کسانی که گفتم دل را میگیرن و قدرش رو میدونن صحابه رسول الله علیه و سلم این زنه باور نکرده پیغمبر خدا در خونشون زده این صاحبو کی شوهرت کجا رفته فقالت انطلق یستعذب لنا الماء رفته برامون ای آب خنک و زلالی بیاره از باغ از چاه اونها هم نگه میداره که نرید نزدیک رفته آب از چاه بیاره آب خنک بیاد هم میاد الان نرید یعنی همینجا منتظر باشید الهیثم میاد گفتم از خوشحالیشه حالا میاد الفاظ دیگه شون جایی که مناسبه خواهم گفت میگه فلم یلبثو ان جاء الهیثم بقربه یزعبها زمانی رفت اندک زمانی طول نکشید که که ابو اومد ظرف آبی با خودش حمل میکرد یا یحملها حملش میکرد با خودش فوضعها گذاشت اون ظرف آب مشک آب ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر والله تصور بکنید التزام میدونی چیه شدت معانقه سفت گرفته رسول الله صلی در آغوش محکم از خوشحالی ها ملتزم کجاست در کعبه اونجایی که بین حجر اسود و در کعبه که صحابه میرفتن اونجا از باب ابتحال به الله جل و علا و استجابت دعاشون اونجا التزام میکردن یعنی خودشون نگه میداشتن میچسبوندن اینجا ابو هريره رضی الله عنه از خوشحالی این صحابی ابو الهیثم اینطوری یاد میکنه میگه ابو الهیثم که خب محبت رسول الله صلی الله علیه و داشت و باور نکردنی بود براش که این قدم رنجگی رو از پیغمبر ببینه قابلش بدونه بیاد در رو بزنه از خوشحالی میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم سفت و محکم میگیره در آغوش یلتزم النبی صلی الله علیه و یفدیه به ابیه امه پدرم مادرم فدات بشه پدرم مادرم فدات بشه از شدت خوشحالی سروره شادیه اشرف خلقه قابلش دونسته در خونش زده خوشحال نشه والله حق داره خوشحال بشه ثم انطلق بهم الى حدیقتی فبسط لهم بساطا بلند میکنه هر سه نفر از باب پذیرایی بساطی رو فرش میکنه فرشی رو براشون تو وسط باغ بشینن ثم انطلق الى نخله فجاء بقنو فوضعه میگه بشینید اینجا تو وسط باغ سری میره از بالای نخ خوشه ای را میبره خوشه را کامل با خرمای رسیده و نارسش همه را جمع میکنه میذاره جلو رسول الله علیه و خوشه بزرگ برای سه نفر مهمون ده نفر میخورن برای سه نفر آورده خوشه را کامل بلند میکنه میاره جلو رسول الله علیه و سلم میگه تو من الى نخ فجاء بقن قن من خوشه از خرما میگه فوضعه گذاشته جلوش فقال نبی صلی افلا تنقیت لنا من رطبه از این رتبش خود انتخاب میکردی بالاخره گلچی میکردی چند دونه برام میکندی میوردی این همه زحمت کشیدی برامون اینقدر خوشه ای از رتب آوردی نارس و غیر نارسش فقال یا رسول الله انی اردت ان تختارو من دوست دارم خودتون انتخاب بکنین و دل خودتون شاید اون نیم رسا را بیشتر دوست داشته باشه از اون رسیده هاش یا از اون نارس کاملش تخیروا من رطبه و بسره انتخاب بکنید از اون رطبای نارس و رسیدهش فاکلوا و شربوا من ذلك الماء از اون آب نوشیدن و از اون رطبهای درخت نخ خوردن فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد خطاب أبو بكر وعمر رضي الله عنه هذا والذي نفسي بيد كان خورد خوردید والذي نفسي بيد یعنی قسم به اون جان من به يعني الله جل وعلا قسم به الله هذا من النعيم این چیزی که الان خوردید از همون نعمت های الله جل و علا که ما را ازش برخوردار کرده به ما داده ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم این نعیمه لا تسالون نعمت شراغه نعمت فرشه نعمت صندلیه نعمت قلم و دفتره نعمت موبایله نعمت چشمه نعمت چشاییه اینا نعمت همش لا تسألن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم هذا والذي نفسی بيده من النعيم این نعیما خورما خوردید با لذتم خوردید با شیرینیش اون آب گوارا و الذي تسألون عنه يوم القیامه سؤال مش روز قیامت از این نعمت روز قیامت جلو الله جل و علا که چیکار کردی در مقابل ظل بارد دير سایه خنک و من طیب رتبه خوب و خوش و ماء بارد آب خونکم سرد همه اینها ازش سوال میشیم روز قیامت فانطلق ابو الهیثم لیصنع لهم طعاما ابو الهیثم بین این اکتفا نمیکنه خوشه رتب نه رفت براشون بوزی سر بزنه گوسفندی نگاه بکنه بوزی نگاه بکنه که غذایی بپزی براشون فقال النبی صلی الله علیه و لا تذبحن ذات در و در روایتی در حدیث دو کلمه قبلا من شرح دادم ایاک والحلوب ایاک والحلوب حلوبه حیوان شیرده است بر حذر باش از اینکه چی حیوان شیرده ای را سر بزنی شیرش منفعت بهت میرسه هم از اون بچه که برات میزایه ماده رو ولکو هست نری رو سر بزن یا اون ماده ای که شیر نداره لا تذبحن ذات الدر حیوانی که شیرده هست و سر نزن برای ما یعنی فذبح لهم عناقا او جدیا بعد براشون حالا بز ماده کوچیکی یا بز نر کوچیکی جدی بز نر کوچیکی عناقم بز ماده کوچیکی براشون سر میزنه برای رسول الله صلی الله علیه و ابو بکر و عمر چند نفرن سه نفر با خودش چهار نفر با زنش پنج نفر دیگه کسی دیگه نبوده بوزی سر زده کرمه ابو الهیثم رضی الله عنه فاتاهم بها فاكلوا رفت پخت معمولا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه قبلا در غذای رسول الله صلی الله علیه و داشتیم گوشت کباب شده رو دوست داشت ولی اینجا نیاد نشده کبابش کرده یا آب گوشتش کرده معلوم نیست خورش پخته اوورده نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فاکلوا خوردن فقال صلی الله علیه و سلم هل لك خادم خادمی داری کل کاراش هم خودش انجام میداد خسته هم شب تا صبح مشغول کار بود قال لا خادم ندارم قال فاذا اتانا سبی فاتنا اگر برده چیزی برامون آوردن کنیزی از این جنگایی که میشه آوردن کسی از سهم خودش میخواد بفروشه صحابه میرفتن بالاخره اون برده هایی که مثلا سهم کسی میشد یا خودش نیاز داشت برای خودش نگه میداشت که میفروخت از اون برده و کنیزش میگه خب اگر آوردن کسی خواست مال خودش رو بفروشه سهم خودش رو بفروشه بیا تا برای تو بفروشم یعنی به تو بدم یعنی بفروشه برای ابو الهیثم خب فاوتی النبی صلی الله علیه و سلم برأسین لیس معهما ثالث دو فرد آوردن سومین بود دو تا بودن دو نفر فاتها ابو الهیثم ابو الهیثم که طبق قراری که گذاشته بود رسول الله صلی الله علیه و گفته بود بیاد اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و فقال النبي صلی الله علیه و اختر منهما از این دو نفر یکیشون انتخاب کن فقال یا رسول الله علیه الصلاه و السلام اختر لي نه من انتخاب خودت میخوام تو انتخاب کن برای من هر کدوم که تو انتخاب میکنی فقال النبي صلی الله علیه و سلم ان المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي والصوص به معروفة خب حالا این جمله ان المستشار معتمد مستشار کیه اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی امینش دونسته قابلش دونسته برای مشورت کرده باهاش ابو الهیثم یعنی اهلیت مشورت رو در رسول الله علیه سلام دیده چون اهل مشورته و حق نصیحت و دلسوزی رو داره در قبال ابو الهیثم رسول الله صلی الله علیه و میگه منم این حق را برای تو ادا میکنم ان المستشار معتمن معتمن منم در مقابل این اعتمادی که تو به من داری منم اون حق و نصح و اعتماد را برای تو انجام میدم اون چیزی که به خیر و مصلحت تو هست بهت مشورت میدم مشورت کرده مشورت هم میده رسول الله صلی الله علیه و اون چیزی که به خیرشه معتمنه باید هم همیشه هر کسی از مشور گرفته ما باید اگر به ما اعتماد شد ما باید امانت دار باشیم باید لله مشورت بدیم باید لله و اجازه نداریم از هر کسی مشورت بگیریم هر کسی در زمینه تخصص خودش در زمینه کار خودش بعدم یک مسئله دیگه که هست مشورت شوره و امرم شورا بینهم مشورت شوره استشاره هست حدیث در صحیحین داریم مغیف برده بود زنش هم کنیز بود زنش زمانی که آزاد میشه طلاق دیگه دست زن میفته زن آزاده شوهرش برده گفت که شوهرم نمیخوام طلاق مغیف از بس که علاقه و محبت خانمش داشت تو کوچه های مدینه پشت زنش میدوید ریشش پر از اشک شده بود از گریهاش گریه میکرد اومدن شفاعتش کردن نزد رسول الله صلی الله علیه و تو شفاعت کن این زنه بگو شوهرش رو بر بگردونه مرد با این سن و سال گریه میکنه پشت سرش پشت سر زنش تو یه حرفی بزن یا رسول الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و به زنه میگه میگه بر بگرد مقیس شوهر من اینه که برش بگردونی بعد میگه یا رسول الله امر نه امر نیست حکم الله نه مثل قضیه ازدواج علی بن طالب خواست زن بگیره بر سر دختر رسول الله علیه و رسول الله علیه و گفت من حلال الله را حرام نمیکنم ولی دختر ابو جهل و با دختر من یک جا نکن حلال الله را حرام نمیکنم اجازه داری زن بگیری این شوره مشورته داره مشورت داره بهش میده مشورت زمانی که ما میگیریم از کسی درش الزام نیست شوره تو داری مشورت میگیری و کسی را اجازه داری که ازش مشورت یک اهلیت مشورت رو داشته باشه داره شور بهت میده تو دو دلی تو مترددی تو نمیتونی تصمیم بگیری مشکل شخصیتی خودته میخوای اون دو دودلی بیشتر بشه بفرما برو پیش دیگه دیگه دو نفر دیگه مشورت بگیر فکر نکن که اون مشکل حل میشه مشکلت بدتر میشه چون تو طبیعتت وسواسیه بعضی اینطوری هم دیگه از ده نفر شور میگیرن خب تو یه نفر رفتی مشورت کردی دو نفر چرا با این در اون در همه داره میگی لازم نیست که شیپی رو به دست بگیر از اون مشکلت به در اون در بگی. تو میخوای مشکلت حل بکنی یه باید یک معتمنی پیدا بکنی این قسمت اول قسمت دوم این که اون کسی که بهت مشورت میده از وقت خودش داره بهت اکرام میکنه میده تو در مقابل اون باید قدام باشی که وقت خودش رو بهت داده الان اون مشورت که ازت گرفته رفته مثلا بلفرد بهت گفته این ماشین ماشین خوبیه ظاهرش خوبه ازش مشورت گرفتی گفته خوبه الان ماشین گرفتی بد در اومده حالا تو اجازه داری یقش بگیری تو گفتی که این ماشین خوبه این که دیگه تو موتور ماشین که نرفته بود که ببینی که چه خبره که حق نداری یقش بگیری وقتشو داد بهت تو ازش رفتی مشورت گرفتی تو مسئولی او مسئول نیست تو معتمدش رو دونستی المستشار معتمد معتمن از طرف تو تو اجازه نداری حقش بگیری حالا میخواد چه تو خرید و فروش ماشین باشه تو ازدواج باشه تو طلاق باشه تو هر چیزی میخواد باشه مشکل خانوادگی خودت مشکل خرید و فروش معامله خودت سر کسی دیگر خالی نکن که تو گفتی مشورت تو بود این مشورت ها امرهم شورا بینهم شورا هست مشورت شوره رأی رأی منو تو میخوای رأی من چیه تو این قضیه تو اگه از هم اول رأی نداشتی و رأی دنبال نبودی که رأی دیگران چیه خب چرا میای رأی دیگران بپرسی این شخص بین این دوتا گزینه متردده این یکی خوبه یا این یکی یا باید رسول الله صلی الله علیه و بهش انتخاب بکنه یا اینکه قرعه کشی بکنه خودش یا اینکه تخمینی یک انتخاب بکنه راه حل دیگه که نداره که دو نفرن با یک قد و قواره مونده تو معیارها کدوم یکی رو انتخاب بکنه حالا بر چه اساسی بر چه معیاری چون نمیتونه تصمیم بگیره اومده از رسول الله صلی الله علیه و مشورت میخواد رأیشو میخواد رأی تو برای مهمه یا رسول الله علیه الصلاه و السلام میگه خود هذا یکیشون انتخاب میکنه میگه اینو بگیر فانی رأیت صلی معیار چرا اینو بگیر چون دیدم که نماز میخونه معیار حتی در ازدواج فلفر به ذات دین در بردم همینطور این دین داره دیدم نماز میخونه نماز خیلی بحثش مهمه حالا میاد حالا در احادیث حتی در وفات رسول الله علیه السلام همچنان وصیت میکرد نماز نماز نماز نماز سلام میاد شده بعدا خواهیم گفت نماز میخونه ارزش نماز و سوس به معروفه و سوس معروفه یعنی با خوبی باش رفتار کن حقش رو ادا کن فانطلق ابو الهیثم الى امراته ابو الحسن میره نزد همسرش فاخبرها بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت پیش زنش گفت که رسول الله صلی الله علیه به من گفتن السوس به خیره السوس به خیره یعنی نهایت اون خیری که میشه از تو بهش برسه خیر بهش برسه نهایت اون خیر السوس به خیره خیر مطلق هر خیری دستت براش برمیاد کوتاهی نکن این وصیت به به خوبی به خیر وصیت به خیر میکنم برات به این شخص اینطوری رسول الله صلی الله علیه و گفته فقالت امراته یعنی زن ناکو زن صالح واقعا صالحه هستا داره. الان فهمیدید الان این حدیث ولم یکل نه خادم الان چی شد ابتدای حدیث خادمی نداشت الان اومده یه خادمی از نظر رسول الله صلی الله علیه و گرفته خریده کلی منتظر شده الان هم تهیه شده براش رسول الله صلی الله علیه و بهش توصیه میکنه که چی تا جایی که میتونی در حقش خوبی کن زنش میگه ما انت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلی الله علیه و الا بان تعتقه تو نمیتونی حق سخنان رسول الله صلی الله علیه و درش ادا بکنی الا اینکه آزادش بکنی دیگه خیر خوبی تو بیش از این دیگه نمیتونه باشه در حقش رسول الله علیه و سلام گفته نهایت خوبی رو باش داشته باش نهایت خوبی هم چیه آزاد کردنش سن صالحه هست مردم صالح قال فهو عتیق رسول الله صلی الله علیه و آله که تری وصیت هم کرده توصیه هم کرده بعد زنش هم خودش برداشت نکرده ابتدا زنش از زیرکتر بود زنش از زیرکتر بود از سخنان رسول الله صلی الله علیه و آله برداشتی میکنه نکنید ففهمناها سلیمان سلیمان بچه داووده ولی که داوود نفهمید حکم کنه کی فهمید سلیمان بچه است شاید بچه بهتر از پدرش بدونه شاید زن بهتر از شما بدونه شما ندونید زنتون بهتر بدونه به اینجا این زنه این مرد صحابی نتونست بفهمه درک بکنه سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم که چه مقصودی توش هست چه مغزی توش هست ولی این زنه تونست همونطور که در صلح حدیبیه پیش اومد که زن رسول الله علیه و گفت که سرتو تیغ بزن که بعد تیغ زدن و همه تیغ زدن سرش زمانی که نخواست سرش رو تیغ بزنن از احرام بیرون بیاد زنه زن را کم نگیرید زنم میتونه یک مستشار خوبی باشه امینی باشه قال فهو عتیق در جا هم زمانی که این برداشتشو میگه میگه پس من آزادش کردم رسول الله صلی الله علیه و این فعلی که ابوالهیثم داشته با همسرش بهش ابلاغ میشه چینی میفرمایان فقال صلی الله علیه وسلم ان الله لم یبعث نبیا ولا خلیفه الا وله بطانتان الله جل وعلا پیغمبری یا جانشینی خلیفه حاکمی قرار نداده مگر اینکه دو تا مشاور داشته باشن حالا اینجا به اومده میتونه رفیق باشه دوست باشه مشاور باشه از زن از همسر از دوست برادر پدر مادر میتونه هر کسی باشه بطانتان دو بتانه دو مشاور دو دسته یک مشاور خوب یک مشاور بد هیچ کسی نیست مگر این دو تا مشورت رو داره حالا چه نسبت به اون دوتایی که سر دوشاشن یکیشون به شر او را میخواد و یکی هم به خوبی و خیر که از نفس اماره به سویش از اون شیطانی که ازش بدی میخواد از اون فرشته که ازش خوبی میخواد و چه از اون کسانی که حسن دوره برشن از دوست و رفیق همه داریم خوب بد همه جا هستن چه تو خانواده چه تو کار چه تو محل زندگیمون همه داریم بطانتون یه نوع مشاور از اون بطانه و رفقای ما که به ما مشورت میدن بطانه تأمره بالمعروف و تنها عن المنکر امر به معروف نه از منکر میکنه نماز نخوندی چرا نخوندی کجا بودی کجا نبودی دل سوزته و بطانتون لا تألوه خبالا بطانه مشاور دیگری براش مهم نیست مطرح نیست که تو هر چاله و چاهی بیفته تو هر شری بیفته لا تعلو خبال یعنی تو هر شری بیفته هم براش مهم نیست بمیره هم مهم نیست این بطانه چیه شاورین چیان شر و من یوقا الله وجه شاهد و من یوقا السوء فقد وقی کسی که اگه در امان بمونه از این نوع بطانه از این مشاورین بعد واقعا وقایه شده واقعا وقایت شده این یعنی واقعا الله جل و حفظش کرده نگهش داشته از اسباب انحراف اسباب زیغ و این بطانه همطور که اینجا اشاره کردم همیشه در زندگی ما هست همیشه دوربر ما هست جایی همسره تو زندگی از تو فقط خرید میخواد بری بخری کپسول عوض نکردی پول برق ندادی فلان کردی اینجا چراغ سوخته اینجا نمیدونه فلان شده بچه رفته دیر مدرسه نیومده انگار که تو مدیر عامل یک شرکتی که هم برکارشی هم نمیدونم دولکششی همه کار یک زندگی فقط به عنوان حمال فقط کار بکنی یک زن شوهر خودش رو اینطوری میبینه خب اون مرد میخواد قرآن بخونه میخواد بره مسجد برای اون زن مهم نیست این شوهره حالا نماز خون یا نخون این بتانه شره تو باید بتانه خوبی باشی که اون زن رو از اون قالب شر در بیاری خیر خوبش بدونه تو بتانه خوب شو نزار اون شر بر تو غلبه بکنه نزار اون شر و همینطور هم برعکس جایی میشه مثلا از ما مشورت میگیرن زن شوهرش نماز نمیخونه طلاق بگیرم نه نگیر چرا نگیرم چون بدتر از حال روز تو زن فرعون بود که الله جل و علا مدحش میکنه ستایشش میکنه آسیه بود با این همه دار و کتک و شکنجه رب ابنی اندک بیتن فی الجنه براش دین و ایمانش مهم بود فرعون بود طلاقش نگرفت فرعون بود شوهرش زندگیش شوهر تو که فرعون نیست تحمل کن حالا معتاده حالا نماز گاهی میخونه نمیخونه الی آخر تحمل کن طلاق راه حل نیست تو به تانه خوب باش بخون در گوشش خوبی خوبی خوبی تا اینکه هدایت بشه نظر دیگران برات تصمیم بگیرن در راه شر در راه بد تو به خوبی برای دیگران باش تو مشاور خوبی برای دیگران باش اگر کسی هم شور بدی به تو کرد تو مشاور خوب باش تو بهش بگو که اینجا مشورتت بده و این حس را همیشه باید ما در زندگی ما داشته باشیم ما امت خیرخواهیم ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون تنهون عن المنکر بهترین امتی بخاطر امر معروف از منکر بخاطر خیرخواهی همدیگر بدی رو به همدیگر معرفی بکنیم بگیم چه جای خوبه توش قدم برداریم براش قدم برداریم و چه جای بده قدم بر نداریم نریم اونجا و اینو ما نیازمندش هستیم خیر و خوب خودمون رو بدونیم و جاهایی هست این خیر و خوبی انسان نمیتونه بر درجه تشخیصش برسه مثل هر حرفه دیگر مثل پزشکی که درمان میکنه یک مریضی را که بدون مریضیش از کجاست مشکلات زندگیمون مشکلات ایمانی خودمون ضعف ایمان خودمون هم همینطور جایی هست که ما درد خودمون نمیدونیم چرا سستیم در نماز چرا افسرده ایم چرا نمیدونم فلانیم خودمون نمیدونیم دردمون خودمون نمیدونیم کجاست راه یافتن اون درد برای درمان کردنش پانسمان چیه برگشت به شهر برگشت به احادیث رسول الله علیه و السلام والله اینها نور از وحی هست که الله جل و علا برای ما گذاشته و کسی که اینها رو بخونه حداقل چیزی که هست با خوندن اینها غیر از اون اطلاعاتی که کسب میکنه راهها و های زندگی رو یاد میگیره بصیرتی که در زندگی الله بهش میده غیر از اون کافیه که انسان شامل این دعای رسول الله علیه الصلاه و السلام میشه نظر الله امرا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وادها الى من لم يسمعها نظر الله امرا الله خوشبخت بکنه الله شاد و خرسند بکنه کی را کسی که سخن من را بشنوه از من بشنوه از رسول الله صلی الله علیه و بشنوه بعد درکش بکنه بعد به دیگران نقلش بکنه بعد از اینکه حفظش کرده و یادش گرفته الله خوشبختت بکنه به خاطر وقتی که دادی ارزشی که گذاشتی برای احادیث رسول الله علیه و السلام خوشبختی دنیا و آخرت خرسندی دنیا و آخرت هم به همه ماها عطا بکنه هم به همه اونهایی که جویای علمن جویای راه روشنن که در اون راه روشن قدم بردارن سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده صلى الله علی محمد و محمد